paregabea Zuta garmaita sunez dantzarekin idekida hatxalde berezi hori Baionako artista kolektibo batek antolaturik besteak beste Etorkinek arabiarezko itzultzaile bati esker Ulektu alizan dituzte laguntzaileen eta agera egin dieten sustengu mezuak. Lure indarteak iritar zerbitzuaren karietara etorkinekin lan egindu hiru hilabete hauetan, Aien leku aldatzea bortitza dela erraiten digu. Bai bortza eta nahiz eta baginakien eh, egumatez egin entzela ege hor bortitzki egin dela afera. Gu aparte horien balditzak dira ahas eh, txakak izanen. Beraz, ara entzatzen gira edo zoin bide bidekin e, eh, soluzionak atxamaiten ez da biziki zeila izanen da horien egoera, zenta dubleun prozesua neok ez duzautzen, me biziki bortitza da. Beste hori edo zen gizaz eh, guk programatia ginen astapenetik, ege hor duku beste sentsu bat hartzen du bortzaz, aski simbolikoa, nostalgikoa, Maiedin azenali sudandarra da, Baionako zentroan egon eta ez daki zer bilakatuko den, entzuten dugu itzultzaile baten laguntzarekin. Wallahi haznanin bejit, yani, haznanin, on est nifarek nasr hina. On est triste, on est vraiment triste de, de quitter Bayonne. Donc euh, tout ça se passe bien ici, tout le monde s'occupe de nous. Après on n'a pas le choix, il faut aller à Pau. Donc euh, on ne peut pas faire autrement. On a peur, donc on ne sait pas quest -ce qu'on, comment ça va se passer à Pau et on ne sait pas notre avenir, comment ça va être, donc on est très inquiet. Eta oraindik goiti oraino hiru hilabetez luzatuko da Baionako zentroa, baina asila eskaeraren prozeduran diren etorkina eginen zaie ajera, hots Frantziak dublinatu ezin dituen pertsonak izanen dira. Pour satisfaire un style de vie à haut débit, on sacrifie des actolites de la guerre paye frère, la course aux matières premières, l'industrie militaire à la recherche de nouveaux ailes